Goeiemôre en welkom jy luister na internet vandag. My naam is Miguel Erasmus. Vandag in die nuus is van 6 24 Februarie 2016 is dat NASA 'n nuwe Orion projek gaan start. Hulle wil 'n ruimtestasie in 'n wentelbaan om die aarde sit en uh, dit is 'n modulaire stelsel waarom beteken dat hulle die Orion eh, ruimtevoertuig gaan gebruik en dat jy as 'n astronoot maksimaal 30 tot 60 dae in die ruimte kan eh, bly en die ruimtestasie moet dan ook enkele maande sonder onbewoond kan agterbly. Dit is 'n uh, dis dis eers is opstap naar 'n volgende projek en om na Mars te gaan, want hulle wil veel van die erf, uh, ervaring gebruik om 'n uh, om te sien hoe hulle dit in, in Mars gaan doen. Goed, dit was 'n kort nuus van internet van vandag, 24 Februarie 2016. My naam is Miguel Erasmus en tot 'n volgende keer.